ku da ayyukanku na alkhairi kamar kowace shekara abana ma Allah mai girma da ɗaukaka ya ba mu damar amsa gayyatar ku don gudanar da gabatar da nasiha game da kuke yi a kowace shekara darasinmu na bana ya shafi kowa da kowa ma'ana yana daga cikin burin musulmi ya ga ya yi wa kansa guzurin zuwa lahira musani sani rayuwanmu ta duniya duka muna yin ta ne bisa labarin da ubangiji ta wata ala ya ba mu mu sani ba a halicce mu ba sai don mu bauta wa Allah to amma cikin yau da goben mu'amalar mu na nema da samu to akwai abin da ake bukata mu yi da abin da Allah ya hore mana da sunan neman zuwa neman sakamako a lahira gobe alkiyama da aka yau darasin da kuka aika mana mu zo mu yi magana a kayi shine wakafi da hukunce-hukuncensa wakafi wani kyakkyawan abu ne wadda addinin musulunci ya kirkiro da shi domin a samar da taimakon juna domin a ƙarfafa kewar al'umma musulma ana inganta rayuwar al'umma da shi ana ɗaukaka addini da shi kuma ana barin baya na mai kyau idan mutum ya bar wani abu na wakafi ina yi mana nasiha kame da nake faɗa a kullum da Allah kada kowa ya rena kansa ka yi ƙoƙari ka ga cikin abin da Allah ya hore maka kaɗan ko da yawa ka yi ƙoƙari ka yi wani abu mai albarka da za ka tafi ka bari na sadaka sadaka kashi biyu ce jiya da wasu yan uwa a wani wuri mun yi bambancin kyauta da sadaka muka yi darasi a kayi. ma'ana matsayin kyauta a musulunci da alherin take jawo wanda ya yi da faranta rai da take ga wanda ake yi wa da saƙon da take aikawa zuwa zuciyar waɗanda aka yi wa kyauta hakanan da matsayin sadaka a musulunci da falalata da alherin da take jawo wa mai ba da ita da kuma matsayin da ubangiji ya duba na al'ummar da ba su da shi ya ce a ba su to darasinmu na yau na waƙafi bari shimfiɗar da za mu yi shi ne wakafi sadaka ce da musulmi zai yi don amfanin wani sashe na mutane su ci gaba da moriyarsa wannan wanda ya ba da waƙafin ko ya waƙafin yana nan ko baya nan amma dai ya sarayar da wani abu cikin abin da Allah ya bashi domin al'ummar musulmi su amfana idan wani ya ji wannan zai ce to ai in haka ne waƙafi yana buƙatar sai mai tarin dukiya sai mawadaci sai mai arziki ya za a yi maganin mu mata mu je mai waƙafi ya za a ce mu talakawa masu neman abin da za mu ci mu ma mu je mu yi waƙafi a wannan waƙafin mu yi masa kyakkyawar fahimta shi ake cewa hubusi shi ake kira sadaka jariya ma'ana wani abin da za ka bayar da shi ana amfana da shi domin ka samu ladansa babu abin da ba shi da manufa a shari'ar musulunci manufa ta farko ta waƙafi shine bin umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na gabatar da ayyukan alheri kowane mumini a cikin musulmi ana so ya zama ma'abocin alheri ma'ana akwai wani abu na alheri da a rayuwarka da ka bari abu na biyu samar da sadaka mai yaduwa da za ta ci gaba da yaduwa kana wurin ba ka wurin kana raye ba ka raye da saninka ba saninka dukiyar sadaka za ta ci gaba da yaduwa wanda kai ne sanadinta wani ƙwararren mai wakafi wata ran muna tattaunawa da shi sai ce wata mata ta aiko kudi naira dubu goma ta ce a yi mata wakafi mutanen da suke wurin siyo ne dariya ce ta umman da baiwar Allah yaya za ki ce kawai dubu goma a miki wakafi sai ce a'a ta yi abin da za ta iya yi na alheri zuwa ga al'umman musulmi da zai ci gaba da wanzuwa ya ce muna da gidan marayu sai muka je muka sayo tukunya ta karfe muka ce wannan tukunyar a ajiye ta ana dafa wa marayun nan abinci da sunan sadaka matan nan ta yi wakafi ta bari da Allah ba ta yi ɗan abin da za ta iya da dukiyarta ba abu na uku ba da waƙafi yana sadar da zumunta tsakanin yan uwa da kyautata musu wani ɓangaren gidanka ka ware ɗaki ɗaya ka ce ko ka bar duniya kada a raba wannan a matsayin waƙafi a bar shi ɗakin saukan baƙi yan uwanka na jini za su zo su sauka ‘ya'yanka da ka haifa za su iya sauƙa. kai ma wata rana za ka iya amfani da shi amma ka ba da shi a matsayin waƙafi ko wani sashe na gonarka ka ce wannan wurin ko da na mutu kada a raba yi shi abin nan na ba da shi wakafi in ma gada kika yi in ma saya kika yi in ma dai wato baki aka yi ba shi ne hanyoyin mallaka ba to a cikin gonaki ko a gidanki ko a cikin kayan ɗakinki wani abu da zai iya zama al'umma za su amfana da shi sai ki bar shi a matsayin wakafi ana amfani da shi mutane suna amfana abu na hudu malamai suka ce daga cikin manufofin wakafi akwai inganta ayyukan musulunci kamar masallatai makaranta gina da'awa ta wa'azi shine misali wannan kamar abubuwan na'urar da muke magana a kayi ka zo ka saya ka ce shi kenan a ji a ci gaba da wa'azi da shi kai iya abin da za ka iya saya wannan bututun da ake daurawa lausfika a awa wani abin da zai iya sayawa amplifier wannan ɗan injin da yake sarrafa zancen a'a wani wannan microphone da ake riƙewa ake magana ta ciki shi zai iya yi sai ya yi a wani ma wannan fankar da take tsaye akan mu ita zai saya ya ce a ajiye a masallaci ko a makaranta a matsayin wakafi na al'ummar musulmai su amfana to in dai kayi abin da yake amfanar da al'umma musulma kuma ka sarayar da shi kana raye ko baka raye kana wurin ko baka wurin za ka samu ladan wakafi bayan wannan abu na biyar daga cikin manufofin wakafi shine taimakon bayin Allah mabukata gajiyayyu imma zawarawa imma marasa lafiya imma makamantansu saboda za ka iya yin wani abu ka ce ka bar shi ana sarrafa dukiyar kina da wani shago sai ya kika yi gado kika yi ba baki aka yi kici a dinga sa haya me za a yi da kudin a dinga taimakawa zaurawa da sabulun wanki da sabulun wanka saboda mijinsu ya rasu sun rasa aure ko kuma aurensu ya mutu ba su da gata kada wani dalili ya kai su zuwa ga abin da Allah baya so to sai a taimaka musu ina fata dai an fito da manufar wakafi ko a'a kina so za a dinga taimakawa marasa lafiya abin da ake samu bai fi naira dubu goma a wata ba a cikin wannan kasuwanci amma za a je asibiti a sayi laida jini ko a sai wani abu a aji a ce in mara ƙarfi ya zo in wanda za a taimakawa ya zo to na ajiye masa a matsayin wakafi a taimaka masa turawan mulkin mallaka da suka zo kasashenmu na afirka abinda suka fara rushe mana shine wakafi don suka ga muddin sun bar mu da shi to ba za mu daina taimakawa juna ba in ba mu daina taimakawa juna ba za a dinga samun haɗin kai da ƙaunar juna da tarayya matukar akwai taimakakeniya sannan musulmai ba za su jigata ba sannan suna da abin hannunsu da dukiyar sarrafawa suna da izza ba lalle su yi musu biyayya don bukata ba sannan hukumominmu suna samun sauƙi tunda suna da hanyar karɓan kuɗi a hannun musulmai kuma musulmi ya bayar da sunan ya samu lada a je a yi wani aikin da ya amfani ƙasa ya amfani musulmi sai suka rusa mana wannan wannan sai ya fa har ma an manta za ka tara adadin musulmai masu yawa ka tambaiwa na kana da wakafi ba da shi kana da niyan yi sai ce ma ya fi ƙarfi na yaushe za ka yi bai sani ba har yaja za ka samu masu arziki Allah ya wadata su suna da arzikin da yawa suna fitar da zakka amma ba su san wakafi ba kuma ba sa yi bayan mun faɗi manufa menene manufar da za mu hango ko mu hararo ya haska mana na abin da za mu gwana cewa sadaukar da abin da kake so domin wani ya ci gaba da amfana da shi bayan ka ko baka wurin yaya alƙur'ani ya jawo hankalinmu akan wannan lan birra hatta tun fiƙo. mimma tuhibbun Allah ta'ala ya ce ba za ku kai gaya wajen cikar abin da ake so ku gabatar na biyayya ga Allah ba har sai kun haƙura kun daure zuciyarku kuna ciyar da abin da kuma kuna ƙaunarsa kuna sonsa shi kuɗi babu lokacin da ɗan adam baya sonsa ko baya da buƙatarsa saboda shi ko ba za ka ɓatar ba ko ba za ka ci abinci ba shi ajiye shi ma wato cika buƙatar zuciyar ɗan adam ne dan Allah ya riga ya horewa ya sanya wa ɗan adam son ya mallaki dukiya ko ba za ka yi komi da kuɗi ba inda za ka dinga tattarawa kana tarawa sai ka ji wani nishaɗi da zai cika maka zuciya ya rage maka damuwa kaga kaman wani burinka yana cika kaga kaman Allah yana ƙara maka arziki ka ji cewa tara dukiya da ka ɓoye kaman wata baiwa ce a'a ni'ima ce alhali ba za ka taɓa maka batar ba ina fata an gane to a cikin abin da Allah ya baka na abin da Allah ya hore maka ya zamo akwai wani abu da ka fitar wanda sunansa wakafi kada bubanta al'umma suna iya gamayya wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo mu tada wani aiki na wakafi mu yi musarayar da shi zuwa ga Allah misali a rufe gate din nan a ce dukkanmu da muke wannan makarantar kada kowa ya fita sai ya ajiye naira goma misali nake bayarwa ko sai ya ajiye naira dubu dala dubu nawa mu samu ta ce to aje a yi wani aikin wakafi wadda za a ajiye al'ummar musulmi su gaba da buriyarsa wannan wakafin fa za mu jero abubuwan da ake son a wakafi a kansu bari mu fara da tunda na ce wakafi yana da suna kashi-kashi hubusi wakafi ne sadakatun jariya wakafi ne to annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da imamul bukari da muslim suka ruwaito annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi cewa idan dan adam ya rasu to duk aikinsa na lada na duniya ba zai ƙara samun lada bayan ya rasu domin bayan ka rasu za ka ci gaba da sallah ne ba za ka ci gaba da azumi ba bayan ka bar duniya ba za ka samu dama kai aikin hajji ba bayan ka bar duniya ba za ka samu dama kai sadaka ba ba za ka samu dama ka kyautata wa mahaifanka ba ba za ka samu dama kai kowane irin alheri ba to yaya za a yi wanda suke duniya suna kan ibada suna ƙara samun lada kai ma da kake kabari kai ma da kake lahira ladanka ya ci gaba da karuwa. babu ta inda ladanka zai ci gaba da ƙaruwa bayan ka bar duniya sai ta hanyar wakafi yaya za a toshe maka ƙofar wakafi ka yadda a duniya alama ce ta kai mutumin kirki kana da yawan ibada ka bar duniya ma kana yawan ibada ne don ka samu lada ka bar duniya kana so ka ci gaba da samun lada to yaya za ka yi shi na annabi ya ba da misalai guda uku a cikin wannan hadithi ya ce abu na farko mutum ya sadaka jariya in dai kana son bayan ka mutu lada ya ci gaba da samunka to ka tafi ka baro na ba duniya abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ko kuma ka yi ilimi ka dinga ilmanta ka ba wa mutane ilimi su ci gaba da amfani da wannan ilimin naka bayan ka rasu iyaye mata kuna da sadaka mai gudana cikin alwalar da kuka koya wa 'ya'yanku cikin sallar da kuka koya wa 'ya'yanku kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku ko ku 'ya'yanku ku umarce su da fara sallah tun suna shekara bakwai so da inna salatan hanil fashai wal munkar in ka duba babin da ake tarbiya Walai duk wanda ta koya wa ɗanta ko ƴatta sallah tun tana shekara bakwai ƴaƴan sun taso ba sa watsewa sallah mai sunan sallah ba wai bubbugawa ba yaro tun yana shekara bakwai baban zai kama hannunsa su je masallaci su sallah yarinya tun tana shekara bakwai mahaifiyarta za ta ce ta shiki sallah salloli biyar ɗin sai ta yi su har ya girma a haka ya yi ruku'u daidai sujjada daidai ya yi karatun tahiya ya yi zama tsakanin sujjada ya yi sallah a nitsaya ya iya ta tun yana shekara bakwai yana daga hanyoyin kyautata tarbiyyar al'umma a koya wa yara sallah tun suna ƙanana abin tausayi ne mutum ya girma ya zama babba bai iya sallah ba so da ma'azu bin jabal ya taɓa ganin wani yana sallah ya ce tun yaushe kake irin wannan sallar ya ce a wajen shekara arba'in sai ce masa daidai kake da wanda ya shekara arba'in bai taɓa sallah ba kaga sallah abin tsoro ne fa domin awwalu ma yuhasabu bihil abdu min a'malihi yawmal qiyamati as-salah farkon abin da za a fara tambayan mutum ran lahira in ya koma ga Allah shine sallah babban abin tausayin al'ummar mu yau wallahi akwai sallah a ciki domin in sallah ta kyau sauran ayyuka an dace in sallah ba ta kyau ba za a wurga sauran ayyuka to wani tun daga fatiha zaka jefar da sallarsa tunda annabi ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha daidai ba to wani tun daga baiwa rukunan sallan ya ba su hukuncin su zaka watsar da sallar shi kuma gashi an ce sallah za a fara dubawa fa ma yaron da ya fara sallah tun yana shekara bakwai kuma ya kiyaye ta insha Allahu zai tashi ya iya sallar shin yana kurakure ana gyara mar shi saka annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan yaro ya kai shekara goma ko yarinya ta kai shekara goma ta sallah da ke ta to uwa ki koya ƴaƴanki ibada tun suna yara in kina malamar makaranta ki koyar da mutane ilimi na Allah in kana da arziki ba ka da ilimi ka ɗauko malami ka tara mutane ya koyar da su addini za ka samu sadakacin jariya bayan ka rasu masu arzikin mu dinga yin makarantun mata ana koya musu ibada sallah hukunce-hukuncen jini sauran abubuwan shari'a wadda za su gane matsalolin rayuwa su warware su wala mai ɗaukan nauyin al'ummar su karatu da mai karantar da mutane suna da lada bayan sun koma ga Allah in an ci gaba da amfani da iliminsu abu na uku annabi sallallahu alaihi ya ce ko kuma ka reni yaro na kwarai ya zamo nagari ya dinga ayyukan da'a bayan kare su za a dinga baka lada in ƴaƴanki goma sha biyu wallahi duk sallar da yaro ya ana baki lada in ƴaƴanki kaza duk addu'ar da suka miki ana baki lada amma in baki raya yaro na kwarai ba baki raya yarinya ta gari ba bata zo tana miki addu'a ba to shikenan baki bar wannan sadaqatul jariya ba menene abubuwan da ake wakafi da su abu na farko ana yin wakafin masallaci ka gina ka bayar ko ki sai fili ki bayar ki ce a yi masallaci ki adashe ki adashe ki adashe ki tara kuɗi ki ce wannan a yi masallaci domin kin yi adashe kin yi tufafi kin yi adashe kin sai kayan ɗaki kin yi adashe kin yi auren yarki kin yi adashe kin je makka kin yi adashe kin sai mota to kin yi adashe kin sai fili kin bayar a masallaci ɗan uwana mata ma'aikata ina yi muku nasiha don Allah ku fara gina masallatai ko ku ba da filaye ana ginawa yan uwana mata yan kasuwa yanzu kowa so take hita zama yar kasuwa har ma an dawo duniyar da wain baki kasuwanci ko na kan waya ko kasuwanci to baki ci baya ba ko ko baki sabe da ke so ba kasuwanci ya halalta in ana yi akwai lada amma daga cikin moriyan da zaki samu na kasuwancin da kike yi akwai yiwa addinin Allah aiki karki dauka kawai a ai mijina in bai kula ni ba zan kula kaina in bai kula yayana ba zan kula yayana in bai in bai mun wani abu ba zan yi wa abuna har yanzu cikin dalilan babu cewa zan tara dukiya in gina masallaci ko in yi makaranta da Allah ku ƙara wannan a ciki abu na biyu ana yin makaranta duk wanda ta gina aji ko ta ga ana gina makaranta ta sa dukiyarta a ciki to tayi sadaka mai gudana duk tilawar da aka yi a cikin ajin za a rubuta mata lada abu na gaba ana yin asibiti wajen samar da magani <clears throat> ko ba da kudin magani a saya a ajiye musulmai su zo su dinga sha ko taimakon mutane ana musu aikin tiyata ko kudi kuka tara a iya zamanku na azumin nan ana yawo da asusu sai a kayi mataniti a ce duk matar da jini ya ballo mata take bukatan ƙarin jini a wajen aihuwa a yi mata ba shi ne abin da ya shafi kusa kusa ba a'a duk matar da take bukatar sai an cire mata yaron ta bangaren tiyata a yi mata yanzu cututtukan aihuwa sun yi yawa idan kuka zauna da dattawan mata za su ce wani cutar ma da ba a santa ba amma yanzu zamani ya zo a ce ɗaya fita a mahaifa a ce ɗaya ya zo da kafa a ce ɗaya ya zo da kaza a ce hannunsu a ce abubuwan barkatai suna nan in ka je asibitin ma na kowa kaman daban ne to menene maganinsa musulmai su sa hannu a cikin waɗanda ƙarancin arziki ko in ce talauci ko babu yake sawa a jigata a asibiti a shiga cikin wulaƙanci da ƙasƙanci wata ta warke a haka wata ta koma ga Allah a haka wata ta gamu da jinyar da za ta kasa warkewa a haka saboda rashin gatan tsayawa a biya mata kuɗi a yi mata magani alhali gwamnati da hukuma ba za su iya ɗaukar nauyin al'ummarmu ba to wakafin da za mu dinga yi na sadaka mai gudana zai tare mana gurbin waɗannan matsaloli da haka wanda kuma za ta iya gina asibiti gaba ɗaya to ta bayar a gina yanzu idan muka duba za mu ga ƙatar ta shigo tana gine-ginen masallatai ku yadda za ta shigo tana gine-ginen masallatai da asibiti ba gwamnati bane take yi ba wai tsantsan mawadata masu yawan arziki bane suke yi a'a mutane da suke haɗuwa kamar mutum hudu ko biyar misali su ce bari mu haɗa kuɗin gina masallaci mu aika ƙasa kaza a gina wa mahaifiyarmu a gina wa mahaifinmu akwai rijiyoyin burtsatse da yawa da za a ga an saka sunan wanda ta aiko a yi mata suka fi yawan yi wa iyayensu mata a ce mahaifiyarki kin yi mata sadaka jariya na masallaci na asibiti na makaranta to ma da aihuwa ta kwarai bayan wannan ana yin rijiya shine ruwa sa'ad dan ma'azu ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace bayan mahaifana mahaifiyata ta rasu shin akwai wani abu da zan mata wanda za a kai mata na sadaka annabi yace eh zaka iya yi bayan ya tayi sai aika aka kira sai ce dawo yace in baka shawara yace eh, yace ka je ka samar da ruwa duk cikin sadakatar jariya ruwa yana daga cikin abin da ya fi samar da lada domin annabi sallallahu alaihi wasallam anan ne yace ko miye ya sha wannan hantarsa ta jiki ana baki lada idan tsuntsu ya ci in kwaro ya ci in tsutsa ya ci in dan adam ya sha in aljani ta sha in bishiya ce ta sha in ciyawa ce ta sha in sanyin dausayi aka samu in yanayin wurin ya gyara duk inda ruwa ya fito in ya amfanar to za a samu lada ya yan uwana masu daraja don Allah mu yi burin samar da rijiyoyi hanyar famfon burtsatsai a a hanyar famfuna idan da muna karanta za mu zo wani gurin mu ga wani babban wato wani wakafi da wata baiwar Allah mace ta yi na zaɓi in kawo shi saboda darasin a mata muke na gaba samar da hanya a mutane na gaba dasa bishiya duk wanda ya dasa bishiya bishiyar nan ta rayu to ya ba da sadaka jariya da haka cikin gidanki ki dasa bishiya ko kin fita kin bar gidan Allah ya sa miji ya rasu an raba gidan gado ba kya ciki ko aure ya mutu ya auro wata to da shi da ita da 'ya'yanta da wanda suka shigo gidan kina samun lada a gidan bayan kin bar gidan in gona ce ki aika gonar mijinki gonar mahaifinki ko gonarki a ji a dasa bishiya ko kuma musulmai ku tara ku sayi gona ku yi lambuna mutane su dinga amfana da 'ya'yan itatuwan ko ana auren marayu da shi ko ana raya masallatai da shi ko ana gina wani abin alheri da shi to za ku dinga samun lada sadakacin jariya ina ma da matan wannan kungiya za su sai gona su yi famfo su dasa bishiyoyi su raya su su ce sun bar su a duniya kowa ta jefa sadaka gwargwadon abin da za ta iya ko da kuwa za ku je wurin kuruma adashe ku ce kowace mai ɗaukan adashe a ɗauki 1% in za a baki dubu goma sai a kasa kashi na zan ce sai a kasa wani kashi goma a ceto a ɗauki dubu ɗaya a ji a jefa a waccan gonar kawai gona ce ta sadaka ku yi mauta wata suna wadda wannan amfanin idan an yi kawai a je a dinga bayarwa a mutane ce ana wa mata magani a'a la'alla idan an yi wannan gonar a je a ci gaba da amfani da ita ana aurar da mata marayu a'a wannan gonar a je a dinga samar da ƙananan jari a mata masu ƙaramar sana'a a je gun mai ƙosai tana ƙosanta ta yi ta ƙare ta tashi a ce to yau cibiya kaza gurinki ta zo nawa sayan wake kaza nawa ke sayan mayi kaza cinikin nawa kike yi kaza sai an ji tana yin kaman dubu ashirin a rana sai a ƙaro mata ashirin sai a ce to baiwar Allah ki kara jari sadaka ne amma ke ma ran da kika samu dama ki jefa sadaka a waccan a wata kitso take yi ku je ku sabunta mata tsarin kitso a samar mata abubuwan wanke gashi a gida ta wanke gashin ta gyara su a sai mayi a sai sabulu a gwanance a wanke gashin mace ta zo ta shiga cikin gidan aure wajen yar uwarta musulma ta gyara gashinta ta biya kuɗi kuma matar tana alfahari sadaka jariya ce musulmai suka yi don su amfani musulma yar uwarsu wallahi da gangan turawa suka ture mana wannan sadakatu jariya yin wakafi domin kada al'ummar musulmi daina gina mu. ma'aikatan gwamnati a cikin albashinsu su yi kungiya ba ta dole ba ta ganin dama daga cibiyar masallacin wurin aikinku ku tara kuɗi ku yi wani aiki na alheri ko ku tara kuɗi a hannun wane duk ɗaliba marainiya za ku biya mata duk ɗalibi maraya za ku biya masa duk ɗalibin da bai da lafiya za ku biya mar magani duk ɗalibin da bai da abinci za ku saya masa kawai raya ilimi kuke yi gidan haya fa mutanen kwarai suke kamawa su bar gidan na a matsayin daga kudin sadaka jariya ake daukan hayar gidan dan ba za a iya gina gida ba a ce kawai duk ɗalibin da ya zo ba zai iya kama hostel ba ba zai iya sayan hand out ba ba zai iya cin abinci kullum ba ya zo ya zauna a wannan gidan amma sharaɗi zai na tilawar safe zai na koyon karatu alkur'ani zai na askar za a sa wata mata mai ƙoƙarin kula a gidan ta sarrafa yaran nan ta koyar da su addini ta koya musu sallah a dinga biya musu kuɗin makaranta wata ilma a sai mota ta kai su makaranta da dawo da su wai duk wannan ka ji al'umma musulma ne ta yi maka wannan gatan ƙaunar musulunci ne ya sa aka yi maka dukiya wani ya sadaukar domin kai ka rayu kai ka amfana kai ka ginu kai ka zama mutum wallahi sadaka tujariya ta yi a musulunci ya yan uwana masu daraja ana yin sadaka tujariya da alkur'ani ka sai alkur'ani kamar dubu ko ɗari ko ka sai alkur'ani guda goma ko ka sai alkur'ani guda ɗaya ka ba wani makarancin alkur'ani yana karantawa ka ba wa ɗaliban da iyayensu ba za su iya saya musu alkur'ani ba a kai masallaci saboda duk mai himma idan ya shiga ya ɗauka ya karatu ana yin wakafi da alkur'ani ka raba littattafan alkur'ani a mutane domin su amfana a'a kana da wani ilimi mai amfani ka zauna ka rubuta littafi littafin nan yayi ma'ana zai koyar da wani babi na addini ka buga shi ka raba shi duk da aka dauka aka karanta ya zama sadaqatul jariya gare ka lalle sadaqatul jariya ana yi ne domin a rayi al'umma musulma bayan wannan ana yin sadakatu jariya da bi'ir eh, rija nahar wato kogi a jaruwa ya kai wa waɗansu mutanen da ba su da shi ko a yi wuyan kogi da ruwa zai tafi wani guri ko a yi wani abu ƙarshe abin da zan faɗa na misali ana iya tara dukiya a dinga rabawa mutane jari da shushaina da mai yankan farce da waye duk arba musu jari mai surfe ku sayi turame da taɓare ku kai mata ku ƙara mata wani abu na hatsi ku ce to wannan an ƙara miki idan ki ci gaba da sana'a me kowace irin sana'a fa maza da mata duk ku koya ku koya ƴan uwanku mata sana'o'i ƙanana waɗanda za su amfana toye-toye ko kuma a ke kin buɗe ma kawai kina wuri kika buɗe na sadaka jariya a koyar da mata abinci kawai a dinga koyar da su suna zuwa suna yin abinci mai kyau mutane suna ci suna jin daɗi duk hanyar da za ta amfani musulmi ana yi wakafi kashi biyu ne wakafi na farko shine wakafi ga 'yan gida da zuriya kina iya yi kina da 'ya'ya mata tun da ke baki taɓa aihuwar namiji ba amma dukin aurar da su abinda ke tunani dai wata ran za ki mutu ki basu Ku san ki ce na gina gida amma wannan wakafin ga 'ya'yana ne mata duk wanda ta ya mutu ta zo ta zauna a gidan duk wanda mijinta ya mutu ta zo ta zauna a gidan to wannan ma ya halatta kai ne mai gida ka ware wani daki a gidanka ka ce wannan daki na yana ne mata ko na mutu wanda aurenta ya mutu ta zo ta zauna a ciki wanda ta tsufa ta girma ba ta haifi 'ya'ya ba tun duk 'ya'yan da kake haifa ba ka da tabbas kowa za ta haifi 'ya'ya to in ba ta haifo 'ya'ya ba fa kuma ta tsufa mijinta ya mutu ta rasa yadda za ta yi kaga za ta nemi gurin da za ta ci gaba da rayuwa to yi mata gurbi akwai ɗakin da za ta zauna akwai wani kasuwanci ko abin da ka bari da zai dinga ciyar da ita bayan baka nan to da haka ana iya yin wa zuriyarka ko 'yan gidanku ko kuma kai wani katon zaure a kofar gida ka ƙawata shi ka ce duk zuriyata in za su ɗaura aure su zo su yi anan in wani bulaguro ya kama za su huta da jama'a sun yi baƙi su zo su zauna anan ina fata an gane wannan na bar shi a matsayin wakafi ba zan yi komi da shi ba wannan duka ya halatta wakafi na biyu shine wakafi da za a yi wa al'umma a aikace a yi wa al'umma musulma wakafi ina fata an gane to yaya haduwar wakafi da wasu ci wakafi da wasiya suna iya haɗuwa mutum yana iya cewa idan na rasu na koma zuwa ga Allah to na bar abu kaza a matsayin wakafi amma lokacin da yake raye yana amfani da kayansa misali in ce ga mota ta nan ina hawa ko tana kawo mun kuɗi ta kasuwanci amma idan na rasu duk abin da ta tara na bashi a wakafi to mutum ya rasu za a fara duba wasu sa idan akwai wakafi in akwai wasiya a cikin wakafinsa to za a yi amfani da shi anan dole kada ya wuce sulusi idan mun duba hadisin sa'ad ibn haula wato a duba dukiyawan dukiyarsa kada ya wuce ɗaya bisa ukun dukiyarsa domin wani mutum ya ce zai yi sadaka ya ce bai samu ya yi hijira ba sa'ad ibn kaula yana damuwa a sallallahu ka zauna zaman ka zai amfani musulmi domin duk inda musulmi yake ya zama zaman ka yana amfanin musulmai to kai ne mutumin kwarai in kana kasuwa a rumfar kasuwanka al'ummar musulmi suna amfana in kana aikin gwamnati a ofishinka kana da kyakkyawan tunani musulmai suna amfana to haka ake yi to shi sa'ad ibn kaula da bai samu ya hijira ba sai ce to zai yi sarka da dukiyarsa gaba daya kaji karfin hali da zuciya irin ta sahabbai yanzu ko iyana aka ce ko mai sarƙa da dukiyarsa gaba ɗaya ayan gama shi da aiki to sai annabi ya ce musu a ba zai yi ba ya ce to zai yi da rabi annabi ya ce rabi ma yayi yawa yake zai yi da ɗaya a bi bisa uku ya kasa dukiyar kashi uku kashi biya ba da sadaka annabi ya ce yayi yawa sai ya ce to zai yi da ɗaya bisa uku shine as-sulus annabi ya ce as-sulus as-sulus kasir ɗaya bisa uku ma da yawa amma za ka iya yi amma ku ji wani karatu da muke yawan nanatawa maza annabi sallallahu alaihi wasallam ka rasu ka bar iyalanka a cikin wadata suna da akwai Ya fi ka rasu ka bar iyalanka suna miƙa hannu suna godo suna nema a hannun mutane wannan karatun fa yana da kyau maza su kula shi abin da yake gwada mana kowa ya karfafi iyalinsa ya ga tana da wadata tana da abin yi tana da arziki kada mutane su dinga talauta iyalansu kada mutane su daina taimakon matansu ya zamo in ka mutu matarka da 'ya'yanka ko zuwa ta kaba ba su da komi a hannunsu kawai daga ba za a jima ba da an raba gado an fanta ma 'ya'yanka za zo suna maula gida gida alhali babansu bai arziki ne ka gina iyalanka ya zama matarka tana da arziki saboda mutane maza ku kalli wani abu idan namiji ya rasu yana da 'ya'ya biyar shida bakwai takwas tara goma wallahi ko da ya bar mahaifansa ko da ya bar 'yan uwansa shaƙiƙai ƙannansa da yayunsa ko da ya bar makusantansa manyan abokai masu arziki wallahi yau da gobe zai sa kowa zai gaji da kula da iyalansa amma matarsa ba za ta gaji ba su da yana da kyau maza su kula da iyalansu saboda bayan da ba musu me ake wakafi a kansa ana wakafi ne da abin da yake da kima ma'ana ana iya sarrafa shi ya koma kudi ko ya koma dukiya ko ya zama abin da za a amfana da shi cikin misalan da na bayar ana iya wakafi na gida mutum zai iya da wakafi kuma ya zauna a ciki wannan gidan na bai shi wakafi amma ni ma ina ciki ran da na rasu ya zama gidan jama'a sannan kina iya tara kuɗi ki mallaki gida na baki ki ce amma wannan gidan bakin wakafi ne duk da aka yi bakon mai wa'azi a kai shi duk da aka yi bako wanda ya rasa masauki mutumin kirki a kai shi duk da wani mutumin kwarai ya canza gari aiki ya kawo shi a ajiye shi a gidan wakafi har zuwa ran da zai bar gidan Allah ya gafarta wa sarki Nuhu Sanusi sarkin dutse Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mashi wallahi yana da gidaje masu yawa na wakafi in ka zo zai ce ka je ka zauna a gidan wakafi sai ran da ka samu gida ka fita ka bar gidan kuma akwai mutanen kwarai da suke da shi ko anan garin na ji wani labarin wani bawan Allah da yake da gida na wakafi ko wanda mutane suna zuwa su zauna lokacin da kai gida ba za ka biya haya ba amma ba gidanka ba ne in ka mallaki gida ya ka fita ka bar mashi ko kuma a bar gidan wakafi a sa haya a cire kudin a aikin addini da shi ana wakafi na fili ana wakafi na dabba ka bar shanu tumaki awaki kaza ka ce wannan wakafi ne ka bari idan sun haifi 'ya'ya ko sun karu arzikin a yi wani amfani da shi ana iya barin wakafi na tufafi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hatta shimfiɗin masallaci da fitilinsu da komi da kominsu duka wakafi ne saboda kana iya sayan shimfidar masallaci duka a ai wakafi da shi ina fata an gane ana iya waƙafi na gidan marayu don Allah ina roƙon wannan ƙungiya ta form ka katagun local government ku yi kokari ku samar da gidan marayu da sadaka a hannun jama'a da sadaka a wajen mutane marayun nan ku fara koda da guda biyu uku wata tana lura da su rayar da maraya yana sanya tausayin Allah akan bayi yana sa Allah ya saukar da rahamarsa da albarkarsa ga jama'a yana sa Allah ya kula maka bayanka duk wanda zai ga maraya ba tufa ya ga maraya ba takalmi ya ga maraya ba abinci ya ga maraya ba mai kula da shi ba mai wankansa ya ga maraya babu wanda zai taimake shi ya kula da rayuwarsa yarinya marainiya za ta zama fasika saboda rashin mai kula da ita yaro maraya zai shiga shaye-shaye a unguwa saboda rashin mai kula da shi wala idan yana jin tausayinsa shi ma Allah zai ji tausayin shi to ana yin wakafi na gidan marayu ana yin wakafi na gidan ɗalibai ana yin wakafi na rumfar karatu ka zo angwar ka samu ɗan wani karamin fili ka yi rumfa mai kyau ka yi shimfiɗa mai kyau ka gayyato malami malamin zaure ya zo ya zauna yana karantar da jama'a karatu a wannan gurin irin malamanmu na zaure da muka yi karatu da su yanzu ka zo ka dinga yin rumfa ta zamani ka kawata ta a zo a dinga karatun zaure to wannan duka ana yin sa a matsayin wakafi ko sadaka tijariya ko a gida gidan liman ko gidan ladan ko gidan mai wa'azi duk ya halatta duk ana yin su a matsayin wakafi ana kuma iya sayan abin hawa don yawo na isar da da'awa ku sai mota ana wa'azi da ita ku sai babur a dinga yawo ana musuluntar da abin nan wayanda ba musulmai ba ku sayi kayan sauti a sa a ɗora a kan abin hawa a'a mutum ne yana irin wa'azi yana watsawa zai je wuri kaza ya dauko zai je wuri kaza ya dauko ki bada kuɗi ai mp3 guda goma a zo a raba wa mutane na wa'azi kaza wanda mutane za su amfana yana daga cikin sadaka jariya domin duk wanda ya je ya ji wannan wa'azin kina da lada duk wanda ya amfana da wannan wa'azin ana rubuta miki lada ina fata an gane kuma ana iya yin wakafi na littafi a samu wani littafi da ya fice na wani shari'a ko wani littafi da ya koyar da sana'a ko ya koyar da girki ko ya koyar da wani abu mai amfani kisa ya kira shi misali yanzu akwai wani littafi na na ibnu na hukunce hukuncen jini na ga yan uwa malamanmu da yawa cikin ɗalibai sun fassara shi ki sayo shi da hausa ki rarraba shi makaranta makaranta yara yan matan nan na makarantu duk yara su tayi sun kiyaye hukunce hukuncen jini littafi ne ba mai shafuka da yawa ba kina iya siyan ɗari kina iya siyan ɗari biyu a'a littafi akan zaman aure duk yarinya da za a aurenta a cikin gudumawar wadda za ki kai wa mahaifiyarta akwai littafin zaman aure akwai littafi akan hukunce-hukuncen jini akwai littafin alkur'ani akwai littafin da yake koyar da mu'amala akwai littafin da yake kaza kaza sai ki hada mata a cikin gudumawa sai ki kai amma manufarki wannan littattafai masu amfanin kin ba da su a matsayin wakafi a'a wani karatu da aka yi mai amfani akan wankan gawa akan jinyan marar lafiya akan muhimmancin ba da sadaka akan yin biyayya ga miji akan kyautata wa iyaye kika saurari wa'azin ya kama hankalinki sai ki sa a yi shi adadi mai yawa sai ki duba wanda take za ta iya amfana da shi sai ki dinga rarrabawa mutane da sunan ba da sadaka a matsayin sadaka mai gudana wallahi duka za a rubuta muku lada a lokacin da ake amfani da abin amfanin da kuka bayar don gina addini da gina al'umma da samar da al'umma musulma haka nan ana iya yin wakafi da taimakawa marasa lafiya da kuɗin magani ko kayan abinci ko biyan tiyata ana iya yin wakafi da kayan ado na mata a yi wakafinsu na na hafsa ta sai warewari na ado akan kuɗi wajen dirhami dubu ashirin ta yi waƙafinsa ga iyalan umar ibn al kabbabi duk mai so ya zo ya sanya in yayi ya mayar ya zo ya ajiye akan haka kuma eh, akan haka ne ba ta fitar musu da zakka kamar yadda kallal ya rawaito da ana kina iya siyan kayan ado kice yan uwanki duk wanda za ta yi bulaguro ta zo ta karbi sauƙin ta zinariya ta je ta yi ta dawo ta yi kwalliya ta burge yi ko duk da ya amfanar da musulmi ya faranta masa rai kuma ya daga darajarsa ina so in gwada muku komi ana iya yin sa to sai sharuɗai da suka inganta ga abin da za a yi waƙafinsa na ɗaya ya kasance dukiya da za a iya ƙimata na biyu ya kasance iyakantacciya ce sananna ba za ka ce daga nan haccen na bayar waƙafi ba a ka iyakance wurin in gida ne ka iyakance wajen in makaranta ne ka faɗi iya wanda kake so su amfana ko a nan garin na san wani bawan Allah da ya gina makaranta yana nan ko ya bayar ko yana shirin zai ba zai bata wakafi to da abin da aka tara a kuɗin makarantar a ci gaba da lura da makarantar a ci gaba da biyan kuɗin ɗaliban yara marayu a ci gaba da kaza kaza kaza da haka mutum yana iya yi abu na uku ya zama tsantsar mallakan ka ne ba kai da wani dan uwanka bane kuna ta rikici sai ka ce to ni rabona na bada wakafi to ai ka sa wakafi a cikin rikici ya zama mallakar ka ne ba da kowa bane sai ka ba da shi wakafi Eh, misali wani ya ji sai da ma wani fegin ka kuna ta rikici da shi fegin bai dawo naka ba sai ka ce kai na ba da gunna a ji a masallaci to wannan ba wakafi ka bayar ba rikici ka jefa al'ummar musulmi a ciki ya to abin da za a yi wakafi da shi ana ana iya amfani da shi ya zama abin da za a yi wakafi da shi halal ne ba a wakafi da abin da ba halal ba wa yake yin wakafi wanda yake yin wakafi akwai sharaɗi guda biyu shari'a ta gindaya mutum sai ya cika su su ya inganta na farko ingancin mallakarsa ga abin da zai yi waƙafi na biyu ingancin sadaka daga gurinsa ma'ana yana da hankalinsa ya balaga yana cikin shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya da wakafi amma ba mutum garma garma a zo a masa wani bayani sama sama bai fahimta bai ce ya ba da kayan a'a sai yana da cikakken hankali yaro dan kankani a ce a an ba da kayan sa wakati a sai ya girma ina fata an gane wannan ya yake amfani da kayan wakafi ana amfani ne da kayan wakafi ta cin hanyar moriyarsa kar a zo a gidan wakafi a bayar ku je kulle ku hana kowa yaya sai a ce wakafi ne wannan ba gidan wakafi bane kango ne gona ce an bayar wakafi mutum ya riga ya bayar kun ki amfani da ita kun bar ta kawai a matsayin daji me yake amfani da shi a muna jiran ta dan yi daraja a zo a sayar to wace maka ana sayarwa ba za a sayar ba shi gona ya bayar duk abin da mutum ya bayar na wakafi in gida ne a zauna a cikinsa in abin hawa ne a dinga hawa in gona ce a dinga cin moriyarta in itatuwa ne a dinga yin amfani da su duk waɗannan ana yin wakafin su a hannun wa ake danka wakafi ana danka wakafi ne a hannun musulmi kamili mai gaskiya wanda zai iya karfin rikewa kwamiti za a yi na amintattun mutane a ce ga kayan wakafi ko ka duba ɗanka a gidanka ka ce ka rike min wani wakafi in kala su kai ma ka danka ma wani wanda kai da ka amince da shi kai da hankalinsa da imaninsa kulawa da wakafi wajibi ne idan an baka Sau da yana ya zama haƙƙi a kanka kuma ka raya shi dole ka isar da amfaninsa zuwa ga wanda ya cancanta in ka yarda ka karba in dai ka yarda ka karbu kula da wakafi to ka isar da shi kada a tara kayan wakafi ku raba wa danginku ku raba wa ƴan uwanku ku raba wa wanda ranku yake so ku hana wanda ba ku so wannan bai halarta ba wajibi ne idan an baka kayan wakafi ka isar da shi zuwa ga inda ya cancanta da ga sai an samu mutum mai tsayin ra'ayi mai tunani idan mutum yana da rauni yana da rauni ana saurin shawowa kansa ko ana saurin yamar wayo ko ana saurin mar ingiza mai kan turuwa ko yana da saurin karkata zuwa ga tunanin wani ya watsar da nasa ba a barbar ajiyar wakafi sai mutum fatsani mutafakiri mai kaifin hankali mai dabara mai cikakkiyar hikima mai tsinkaye wanda ya san abin da ya kamata shi ake bawa waƙafi in ba suwa ba za ka ba ya zamanto shi zai ba da kariya ko da abin ya kai ga hukuma zai iya zuwa ya tsaya an shiga wani rikicin saɓani don komi na ɗan adam ana iya samun saɓani wake mu da mallakar wakafi washin in na sadaukar da kaya na ce wakafi ne ku ɗauka yanzu makarantar nan da muke taro ta wace sai na ce na ba da ita wakafi to mallakar waye da Allah ku saurara ku ji wannan amsar saboda mutane da yawa suna ba da kayansu wakafi ‘yan uwansu su dinga rikici a kai bayan sun mutu wakafi mallakar Allah ne ba kowa bane wanda ya wakafi da kayansa ya fita daga cikin mallakarsa wanda aka ɗora masa kula da wakafi yana da ikon saka dokoki da tsare-tsare amma ba shi da ikon mallaka dan an baka kula da wakafi to in ka rasu kuma ba za a raba abin gado a cikin kayan ka ba kai ba ka sayar ka biya wata bukatar ka ba wai inna lillahi inna ilaihi raji'un to to kada mutane su tozarta kayan wakafi su kula da shi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan wannan idan aka baku wakafi kar ku salwantar kar ku je ku tarba dukiyar a tsakanin ko ku yi almundahana akwai hukunce hukunce da ya kamata mu sani game da wakafi shine mu yi kokari mu tabbatar mu san cewa ba a sayar da kayan wakafi mu yi kokari mu tambayi wanda ya bada wakafi wa yake so ya amfana da kayan wakafinsa in ya faɗa a nan za a tsaya wakafi yana da tarihi a musulunci domin abu ne da aka yi ake amfani da shi wanda tun zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo tarar da mutane suna wasu ayyuka na alheri na sadakoki na waye aka bar musu wato duk wanda ya ajiye wani abin alheri yana yi yau da gobe to ba a kuɗe shi a kai ko da ciyarwa ne za ga akwai wani gida an saba saukan baki haka aka tashi aka samu misali na gado ko shayar da mutane ko kula da wani wuri ko ba da tsaro a jama'a to duk wannan abin ana tabbatar da shi kuma ana kula da shi to shi wakafi mu sani baiwa Allah rance ne a cikin abubuwan za su kwadaitar da mu mai wakafi tun da an gwada mun lokaci yayi duk wanda ya ba da wakafi ya ba wa Allah rance in ya je lahira Allah zai biya shi kuma kada mutum ya rena kansa ya kokari ya ga cewa ya sa wani abun sa a cikin wakafi akwai wani bayahude ana yakin Uhud sunansa Mushairik yayi wasiya da gonakinsa guda bakwai Ya ce idan aka kashe shi a danka su a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin wakafi kuma ya yi shahada a wannan yakin kuma aka danka su kuma annabi ya sa aka dinga kula da su ana amfanar da musulmai da su ina fata an gane wallahi wakafi da mutum yadda kyakkyawan niyya yana iya yin shekara dubu bayan ya mutu akwai gonakin sayyidina usman har gobe ana cin amfanar su saboda an yi gine-gine an raya an yi kamfanoni an sa su a hannun jarin kamfanonin zamani an kawata su ko an zo an yi abubuwan masallatai da su ina fata an gane mutum yana iya ba da wakafi na sayan kayan raya masallaci baka gina masallaci ba baka komi ba amma ka ci a dinga sayan turaren kuna da tsintsiya ana kuma biyan mai shara an gane kin dauki mai shara ana biyan sai share masallaci duk ran juma'a da safe in ya share ke za ki siya matsintsiya ke za su biya shi kudin sharewa ke za ki ba shi turare da zai sa a ce masallaci kaza kawai kika dauka wannan abin yana da matukar amfani a matsayin wakafi Ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan barinsa duniya bai bar komi ba sai gonarsa da ya bari ya bar alfadarsa da takwabinsa da gonarsa sadaka da ya bari a matsayin wakafi ita ce fadak ita ce wanda 'yan shi'a suke wa ahlus sunna karya suke cewa abubakar da umar sun kwace ta a wajen fatima a'a wakafi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya bari lalle ne akwai wakafi tarihi da yawa wanda mutane suka ba da wakafi gaskiya na jera abubuwan da yawa sun yawa kwarai da gaske amma daga cikin wakafin da zan ba da misali shine wakafin ruwan sha da zubaida ta bayar akwai wata mata zubaida ta ba da wakafi tun a zamanin abbasiyya ta hanyar samar da alhazai ruwa shine babban wakafin da mace ta fara yi a duniya ta zo ta taga mutane in sun taso zuwa aikin hajji suna ta mutuwa a hanya saboda rashin ruwa suna ta shan wahala ana galabaita ana shiga matsala ta sa aka tono ruwa tun daga wani cibiyar ruwa mai girma aka gangaro da shi ta gurare masu wahala aka dinga yi musu dam-dam ana musu cibiyoyi sai da aka kawo ruwan nan har dam da arfa har ya kewaye arfa ya kewaye wajen muzalifa ya kewaye wajen mina musulmai suka ci gaba da amfani da wannan ruwan eh, mace gaskiya ta yi ƙoƙari ƙwarai da gaske musulunci malaman tarihi ba su tsallake alƙalamin malaman tarihi bai tsallake ta ba sun ba da tarihi akan wannan ruwa da ta bayar da da akwai lokaci gaskiya labarin nata da yawa da da samar da ruwa har ta kawo shi zuwa dukkan guranar da ta kawo shi kuma aka ci gaba da amfani da shi ta yi iya ƙoƙarinta wajen samar da ruwa ta sai da gwalagwalanta ta sai da kayayyakinta na gado ta yi rijiyoyi da yawa da za a dinga cewa rijiyar zubaida rijiyar zubaida rijiyar zubaida ta ɓadda miliyoyin zinariya a wannan lokacin saboda a dinga samar da ruwa har ma akwai wata karin magana da ake yawan yi aka ce daga gare ta ne bayan mai kula mata da abin ya gama ya zo ya mata to ga kuɗin da kika bayar ga ayyukan da muka yi ga abin da ya rage ga kaza kaza ta shiru tana kallonsa sun ce masa taraknal hisab al yawmil hisab ai zaka ji ana yawan faɗan wannan mu bar wannan lissafin kawai zuwa ga ranar hisabi ma'ana ba wani lissafi abin da ya saura na mallaka muku dan tuntube da kurakure da kuka samu Allah ya yafe muku abin da muka yi daidai ni da ku gaba daya shikenan ita ta yi sujada tunda aka ce mata ruwa ya kai ga filin arfa ta duka ta yi sujada kuma ta tabbatar da an samu wannan ruwa wannan matar sunanta Amatul Ladhith bint Ja'far bin Al-Mansur ita ce matar sarki Harun Rashid ta yi kokari kwarai da gaske amma lakabinta da ake ce mata eh, akwai abubuwan gaskiya da na tsallake masu yawa waɗanda ya kamata a ce mun yi su amma lokaci bai ba mu dama ba amma babban abin da nake jan hankalinmu a wannan zamani da muke ciki da Allah yana da kyau mu yi kokari wajen yin wakafi da tabbatar da cewa ko mu ta ba da saraka a wajen wakafi zan nana ta da na faɗa a cikin wannan karatun wannan kungiya ta mata musulmai don Allah kafin shekara mai zuwa ina roƙon ku samar da wani wuri na wakafi ku samar da wata rijiya da za ku ajiye ta wadda wannan taron ne ya samar da ita ko da kun taɓa yin wata a baya ko ku samar da wani gida a matsayin masaukin baƙi ko ku tara kuɗi a matsayin taimakon marasa lafiya mata ko ku yi wani asusu ku samar da wata kasuwa a dinga auren zawarawa ko a dinga auren marasa gata ko da mace ɗaya ne a shekara ko da mace ɗaya ne a shekara in Allah ya yi wa abin albarka wala za ku fara da mace ɗaya wata ran bayan ba ku duniya ko lokacin ba za ku iya ba za a aurar da mata ɗari ya danganta a hannun wa kuka dankawa akwai abubuwan da na rubuta gaskiya da yawa amma za mu tsaya a nan da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa da muka kuskure ko tuntuɓa harce muna roƙon Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon yin wakafi cikin abin da muka mallaka Allah sa kar mu zama tuci wanda muka rena kanmu muke cewa ba za mu iya ba Allah ya sakar mu zama cikin wanda muna da wadatar da zamu yi wakafin amma mu kasa mu ki alhamdulillahi rabbil alamin as-salatu was-salamu ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullah kafin na mika abu zan yi sanarwa mai muhimmanci saboda akwai wani bawan Allah da muke zuwa nan da shi duk shekara ya kai wajen shekara goma sha zance ko ni dai iya adadin zuwa na nan bana ne kawai ba mu zo da shi ba to bana bai da lafiya muna roƙon Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya Allah sa ya zama kafara gare shi sauran yan uwa su tashi da addu'a Allah ya ba shi lafiya kuma Allah ya sa kafara gare shi assalamu alaikum Wa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ Aliyu Sa'id Kamawa. Allah ya saka da alkhairi Allah ya tsawaita rayuwa ya sa mu ci gaba da amfana da wannan karance-karance da ake yi hakika malam ya wasu a bayanai akan abin da ya shafi wakafi da sadakatu jariya kuma ina farin cikin sanar da ku cewa wa'azin da malam ya har ya tasiri da wata atake a yanzu anan ta ba da filinta wa famwan ta ce a je a yi wakafi abin da ya shafi addinin musulunci jama'a ku yi takbir to ana so an yi daman tun kafin shaidan ya fara eh? yawa gidan marayu ta ce a yi a filin da fatan allah ya saka mata da alkhairi allah ya sa a da za su bibi bayansu cikin jawaban malam ya nuna komin karancinsa idan aka kafa asusun metro mai sisi ana sawa sai a ga wata rana ya taru kuma in an zo kina cikin ladan allah gije ya saka da alkhairi a gurguje muna da tambayoyi amma wasu ba za su samu damar shiga ba mai tambaya ta farko wadda karatun a tambayar ta tana da munasaba da abin da aka yi darasi a kai ta ce malam da fatan malam ya zo cikin koshin lafiya mace akwai wata ƙungiya ta mata da muke da akwai da ake tara kuɗi wadda duk sati wanda yake ƙungiyar zai kawo kuɗin sati amma idan wani idan wani yana da bukatar bashi ana bashi amma bashin iya da wadda suke iya wadda suke cikin kungiyar ne ake bayarwa amma sai a ce wai idan za ka dawo da kudin za ka ba da shi da riba na ƙarshe idan an zo sai a fasa akwatin da za a raba za a raba wa kowa ribar malam tambaya ta mai hukuncin wannan ribar da ake ɗorawa a kai duk eh, da kuma rabawa da ake yi eh, mutane shine tambayarta na'am to shi kudi baya samar da kudi riba kudi kudin ruwan kudi idan aka baka aran kudi kar a ce ka kara wani abu ya zama riba amma da kaya ake saya kamar duk wanda tashi aure za a saya mata fridge sai aka ce fridge nan naira goma sai aka ce amma za ki biya naira sha biyar wannan ya halatta riba ce amma in kudi aka baki naira goma aka ce ki dawo da sha biyar to biyar din ya zama ya zama abin nan da ma a ce ina ma ribar da kayan ya samu ma ba da kuɗi ba sai ku dinga siyan dashen bishiya kuna rabawa wannan dashen bishiya da kuke ga mutane suna kasuwanci su a titi sai ku je ku sai biyar goma ya ku rabawa mutane amma dai kuɗi baya samarwa kuɗi riba wannan bai halatta ba amma inda kadara za ku saya wadda take da bukata a saya mata kadara a ɗora riba akan kadarar wannan ya halatta Allahu alam sai mai tambaya ta biyu sai mai tambaya ta biyu ta ce malam tambaya ta ita ce akan yin sadaka ne malam wannan watan wannan watan muna jin irin falalar da ake samu wajen yin sadaka amma malam muna da bukatar muma to idan mun samu wata falala ko wani buɗi idan muka taimaka a gida na taimaka a gidana kamar shi ma na yi sadaka ne ko kuma na biya bashin mm, wasu kayayyakin abinci ko wani abu kamar haka malam ita ma ta yi tarayya a cikin yin sadakar ko kuma sai har ta yi sadaka sosai tuna daga cikin sadaka mai lada mutum ya bayar yana cikin matsi ji annabi sallallahu alaihi wasallama sadakar da mutum ya bayar yana cikin matsi ta fita wanda ka bayar kana cikin wadata amma annabi ya ce ka fara da makusanci ka fara da makusanci za ka iya farawa da iyaye da makwabta da makusanta amma karka ce wai in na dafa na ci a gida ya zama sadaka ni da yarana wani akwai yadda bara a ciki a ba wa makwabci ko a ba wa makusanta da su ake farawa amma kar mutum ya rena kansa annabi ya ce ittaqin nar walau bishikin tamr ko da tsagin dabino ne ka bayar kada kowa ya dinga ca baya da abin da zai bada sadaka kuma annabi ya gaya wa taron mata irin ku la ta haqiranna min al-ma'ruf shay'a kar ku rena kyautatawa ko yar kadanci ko da za ku dafa abinci ku bada firsani shati shine roman kofato misali ki dafa tinkiya guda gaba ɗaya amma iya kofaton za ki romansa a ce dai kin miƙa roman zuwa wani gidan makwabtanki to kar ku rena irin wannan kun san da al'ada in an yi abinci ana dan mikawa gidaje ko to wannan sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kowanne din kina yi in kin dafa abinci ki dan mika ma wani a ce dai wani ya amfana da abin da ke da shi a matsayin sadaka bayan ke bayan na kusa da ke Allah ta'ala alam sai mai tambaya ta karshe ta ce malam zan iya neman saki a wurin mijina saboda baya yin sallah sannan baya samun biyan bukata ta auratayya sannan idan aka kai shigon iyayensa kuma baya musu biyayya ga shi da saurin fushi ni kuma ina tsoron kan na afka wa zina da aurena malam mai mafita to kowa da jarrabawarsa shi yasa ake cewa yarinya kan ku yi aurenta ku yi ta mata addu'a Allah ya hada ta da mutumin kwarai don kowa ba ku san wanda za ku aura mata ba Eh, ita ma yarinyar in ta girma ta ta addu'a Allah ya ta mutumin kware ba ta san za ta aura ba to in mutum ya faɗa mummunan hannu shi yasa aka yi alwalai ko da baya jin maganar iyayensa sai a hada da naki a tattauna shine matakin farko mataki na biyu sai a je ga hukuma alkali zai yi shari'a ko wani mai sulhu a unguwa ko liman ko wani abin nan zauren sulhu sai a tafi in ya gagara ya halatta a rabu dama shari'a ta bada da halaccin rabuwa ne saboda kaucewa irin waɗannan matsalolin shi sa annabi yace idza ja'akum man tardawna dinahu wa kulqahu ana duba halin mutum da addinin sa kafin a shi, kun ga in baya sallah iyayensa basu duba addinin iyayenki basu duba addinin sa ba idan boyewa yayi ma to yanzu ya bayyana muku sannan in baya jin hakuri ya rena iyayensa bai da kyakkyawan hali in ya hada abu guda biyu na alƙali na iya raba auren ba wani laifi a ciki Allahu a'lam ah, to ina ga kamar malam ya fitar da abin da a fili cewa a fara tattaunawa da 'yan uwanki sai a tattauna da waliyansa haka dai matakai ne ba kawai yawa malam ya ce kuma ba a son neman shika kada yanzu kawai ki tashi daga nan ki ce malam ya zo daga gamawa ya ce ki je a kashe aure ba haka bane yawa matakan nan da ya lissafa a tattauna da waliyanki a tattauna da waliyansa a je a yi sulhu a haɗa shi da malamai da masu nasiha da wadattawa to in ya kai abu ya ci kai tuka-tuka ne kuma to Allah ya gyara sai mai ya tambaya bace wannan masu neman addu'a ne wannan ta rubuto ta ce tana bukatar addu'a yaronta ya ɓata yau kimanin wata guda kenan ba a san yadda yake ba tana fata za a sa ta addu'a sa addu'a Allah ubangiji ya sa yana cikin halin lafiya na ƙoshin lafiya kuma Allah ya bayyana shi sannan da duka sauran 'yan uwa da suke da irin wannan abun duk da yake bibiyan kafafen sadarwa akwai wata 'yar gari ita ma 'yar azarai da suke bauchi da hakan ya faru da ita amma ita alhamdulillah ina gajiya ta bayyana so da fatan za mu sake kiyayewa mu roƙi allah mai amfani da nasiyar da muka yi wancan mako na kiyaye tarbiyya da abubuwa dai kamar haka yawa da fatan Allah abin ya ji tausayin mu ba dan halin mu ba a akhiran zan ba da bututun magana ga malam Nasir Tello da mana addu'a wafakana Allah wa iyakun jami'a wannan dan ta yi rasu ta tayin la haula ya bata ta ta la haula la quwwata illa billah wata mata ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa to barayi sun dauke mata danta ya tafi kiyo sun boye shi ya je yana musu kiyo annabi ya ce ki tabi ki ta yi la haula wala quwwata illa billah yaqinan in ta zauna tana yi Allah zai bayyana mata shi insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين